нас 4 січня 2000 року. Такі не двох, а 2000 року. І ведемо бесіду з паном Олесем Сергієнком. А записує Василь Овсієнко. Про, про, що в нас, ну, про що в нас бесіда? Це має бути автобіографічна розповідь, е, ну, звичайно, з датами, от, е, з локалізацією подій, місця. От. Ну, Ви знаєте і так, курсі справи. Е, якщо автобіографічна бесіда, ну, не знаю, наскільки це матиме е, громадський інтерес. Е, я фактично повернувшися на Україну в 44-му році 12-річним хлопцем з мамою з Тамбова, зустрів тут таку атмосферу русифікації, що це мене образило, і я зрозумів, що я на окупованому краю, в окупованому краю перебуваю. Тобто моя е, опозиційність сягає підліткового віку. І це було достатньо глибоке відпочуття. Е, приїхавши в Київ в 45-му році в січні, і е, оформила мене мама в українську школу, бо до того я вчився в російській, а в Дніпропетровській не було українських шкіл, до речі, щоб я там міг попасти в українську школу. Ну, я там півроку повчився в п'ятому класі, то вже тут я закінчував в українській школі 92-й, яка знаходилась на колишньому Леніна, тепер Богдана Хмельницька, там, де знаходиться музей літератури в цьому приміщенні. Це була школа імені Івана Франка. І я був здивований, що в українській школі, де навчальний процес ведеться українською мовою, діти на перервах між собою спілкуються по-російськи мене за те, що я спілкувався українською, назвали щирим українцем. Невдовзі трапилось нещастя, маму заарештували е, в січні 47-го е, року, а перед цим була заарештована тітка Віра, яка до нас приїхала з Рівенщини, де вона перебувала разом з своїм сином, е, що був в русі опору і чоловіком, який заарештували, вона приїхала до нас. І невдовзі була заарештована восени, коли її мама влаштувала. І на квартиру, і на роботу, все вже було так було зроблено, і тут її схопили. Відтоді почалось знайомство із кагебістами. Прийшли кагебісти, зробили трус, обшук, всякі там драматичні епізоди всередині родини, бо знайшли е, таку крамольну літературу, яку сторону Русі Грушевського. Вилучена вона була як доказ націоналістичності моєї мами. Ну і доказ пішло і те, що вона мене віддала в українську школу, що націоналіст. Але відтоді, звичайно, для мене все життя було розбито на до арештованого і після. Скажімо, якраз... Де це ви саме жили тоді? Я коли... жив тоді е, поряд з е, держав з Нацбанком у той будинок, який відреставрований, в нього банкова вулиця опирається. Ми там жили в комунальній квартирі на четвертому поверсі, знімали одну кімнатку. 16 квадратних метрів чи щось квадратів. Відтоді е, життя було поламане, бо дітей приймають до комсомолу, а я до комсомолу вже заяву не подав по тій простій причині, що там вже будуть обговорювати родинні справи а визнати арешт правомочним я не міг. Значить, чого я буду заявляти, що я проти совєтської власті, при цьому так комсомол не приймає, я не подавав. <clears throat> Ну, е, Справа, як не будемо аж так в ті дебрі заходити, нас викинули з квартири у двір, ми прожили під відкритим небом е, літо і осінь, аж дали е, кімнатку тут, а мама в цей час перебувала в тих дорогах з яких часто люди не вертаються. Вернулася і вона ледь жива. Ну, Були в мене і товариші, відповідно, настроєні. Один з них е, Микола Білорус, е, у нього батько був репресований в нашому класі. І був такий мовчун. Е, Ростислав Доценко, однокласник. Він користувався нашим незаперечним е, авторитетом, бо чоловік він був знаючий, книгоїд, стриманий манера поведінки така е, лідера скритого, але такого не на ефекти, а ну, своєрідні дуже е, поведінки. І він вчився в університеті. Його товариство це було наше товариство, бо це було національно свідоме товариство, він на українському відділенні вчився. Ну, Підтримували знайомство. І коли почалися арешти цієї групи, е, ну просто, скажімо так, е, тих, хто вчився на філологічному факультеті, бо Сталін спустив своїх е, з ланцюга. Після 48-го року це вже був третій погром університету. В 48-49-му були масові арешти, понад 100 в 48-му і біля 50 заарештовано в університеті в 49-му. А це 52-й рік. І Сталін спустив, е, от тоді як лікарська справа була е, в Москві, то тут пішли уторованою стежкою е, поїзка націоналіста їх шукати, ну ті, хто вчиться на філологічному природі, все було. Їх тоді заарештували троє, трьох. Заарештували першим Галицька Волощука другим Волощук. Волощук і другим був Микола Адаменко. Власне, Адаменка взяли першим для розмови. і Він своєю поведінкою дуже перелякано озирався і сказав, що з тобою, то він сказав, що його викликали, говорили. Це було листопад 52-го е, року. Ну тоді під страхом, десь в січні вже. Після арешту Щукалко першого під новий рік заарештували, Адаменка десь уже він з Чернігівщин сам, то канікули студентські. А вони е, в кінці січня, на початку лютого. То е, переляканий, е, переляканий на смерть. Я таким не бачив. Доценка приніс до мене сховати пакунок книжку. Ну, приніс він до мене, я його питаю, а що ти так оглядаєшся за тобою хтось йде? Якщо йде, то вибачте, в мене тоді вперше ворухнулося до нього неприязні. Якщо ти переляканий, тому що за тобою хтось іде, то чого ти до мене їх привів? А якщо за тобою ніхто не йде, то як ти дозволив собі отак перелякатися, то тоді вибачайте, як на тебе надіятися. Ну я не міг йому відмовити, я взяв цей пакунок і відніс на Коренівку, де у нас була времянка, де жив ще батько. Времянка зовсім малесенька, курінь, дійсно, справжній курінь, ну, спічкою, пічкою, усім. Це, мабуть, там на верболозній, так? Там на верболозній, це врем'яночка. Угу. Е, Сховали там на горищі, полежало на кілька днів, а потім я подумав, що ні. Якщо візьмуть, а обов'язково візьмуть, хоча б як свідка доцента, то він же скаже, що він до мене то приніс. Після того, як я бачив, який він був приляканий, я йому вже не довіряв в плані надійності. І я тоді, але крім того, я ж знав, який поламаний, психологічний, психічно поламаний є батько. Тож вони прийшли, терзали, то я для спокою своєї його душі. Я то спалив. Воно ж так не горить, його ж по листочку рвеш. Це були загальні зошні. Серед них була книжка Єфремова, яку він у мене брав. Книжка Сергія Єфремова Історія української літератури. Я спалив деякі записи, я е, запам'ятав. У мене хороша була пам'ять, на вічі про е, Більховця, такого поета 30-х років, який теж був знищений. Е, він поет деякі його вірші запам'ятав, ну там Вороний. Ну, він робив виписки як філолог, як літератор, достатньо ґрунтовні. І певно, що це велика праця. Потім, а ми зустрічалися вже додому до нього, не приходили в межі на е, Але Тарасової, от упирається вона в Михайлівську, так от на Михайлівській там. Е, ми зустрічалися в гастрономії біля на палати аптеки, тут на Володимирській, також вже Майдан Незалежності. Е, Михайлівський, Богдана Хмельницького, там Володимирський. Ну і я йому сказав там, що кажу, Славко, я спалив те все. Я був не один, там був ще й Микола Білорус, наш однокласник. Він невдоволено сказав, мав таку мене, ну так би і я міг сам. Тобто ну, це вищої міри стриманий такий, але дуже негативний до Києва. Ну, тобто він був в курсі справи. І от коли 13 лютого того ж року я був на заняттях в сільгоспакадемії, за мною приїхали кайдисти, зняли мене з занять. Спочатку самого викликали мене там працівниця відділу кадрів, а потім, яка мене знала, а потім її послали за моїми портфелями, манавцями моїм. І почали допитувати. А це ж де ви навчалися? Ви сказали? Сільгосп інституті. Тоді ще це був сільгоспінститут. Е, з якого року почали навчатися? Я з 51-го року там навчався і е, в 53-му я був другокурсник. взяли вас? Е, Приїхали спеціальною машиною, по дорозі, значить, їдуть і кажуть, ну, оце швидка, та це ж, мабуть, за Олесень приїхала, тобто демонструють так розв'язані манері ці хлопці що вони знають, як мене звуть по-хатньому, по-домашньому, як мене друзі звали. А це вони могли довідатися. Ну, що їх багато, в тому числі від Ростислава Доценка. От І такі скриті погрози, е, на натяки, завели мене туди, допитували е, цілою командою, бригадою. Он во всем признался. Вони питали, кого я знаю в університеті, то я сказав, що я знаю Доценка як міжнародний класик. Он во всем признався. Це про Доценка кажуть. Так, да, так, да, так, да, Ну, одним словом, це було 13 лютого 53 року. Е, я, звичайно, е, коли мене почали питати, віддай те, що він тобі давав, я кажу, а що він мені давав? Нічого він мені не давав. А сам собі думаю, чи він був мене збожеволі. Ти що хоч, щоб я сказав, що там були його виписки, ну їх немає, він про це знає. То що він хоче? Нащо взагалі було говорити про те, що він мені щось давав? Ну, я запираюся капітально, хоч там один добрий, один злий, інші так один вкрадчиво, один матюками, Ну, страшне. Вигонять за двері, радяться ведуть мене до нього на побачення. В іншій кімнаті зводять мене з ним. Виявляється, це день арешту доцента. Він зранку вже в них. За мною приїхали, ото він з самого ранку сказав про мене. Не дійшов, вибачте, до столу слідчого, що він щось мені давав. У нього обшук вилучив все. Я перепрошую, там ви забули. Ну, мене завели в кімнату, де там двоє гіблістів. Він сидить на табуреці, кімната порожня, невелика, посміхається до мене і каже, від... а вони йому кажуть, ну так скажи мені. Він усміхається і каже, віддай ті книги, що я тобі давав. Ну, вони мене зразу ж виштовхують за двері, ведуть назад. Ну, що ти тепер скажеш? Я кажу, які книги? Давайте каже, вернемося. Ні, ні, ні, вони ведуть, значить, окремо. Ну, е, Я обдумував ситуацію до вечора. Ну, я не признавався, продовжую не признаватися, але думка така була, можливо, він хоче на мене показав, щоб відвести від мене як від менш важливого підозрюваного, підозру, кому він е, роздавав книги, з ким він мав зв'язки, бо він мав з публічною бібліотекою, з закритим фондом, мав там знайомства. Я думаю, може він від них хоче відвести підозру, та на мене показує. Ну, я сказав, що давав він мені пакунок. Ну, реакція була така, Столоку, що ж ти раніше мовчав, такую твою такою, значить, дзвонять їм, признався, сюди не розказує. Ну кажу, ну що, ну приніс пакунок. Який він ваш? Так кажу, ну так, книги учувалися. Ну і що ти з ним зробив? Я кажу, та я вдома його потримав пару днів, а потім вночі, бо це я кажу, було ще е, Не Було осінь, темно. Я одніс на е, Наталку, це таке урочище, це тепер е, біля мосту, московського мосту урочища. А тоді там не було ніякого мосту, не було ніякого е, облоні, було просто голе таке з річищами від Почайної стариками, було таке урочище, там купались люди вже в самому вітрі. Кажу, я відніс води і вкинув воду. Ну і що? Я потонула, так, ну, так, так, здається, трошки попливло, а потім потонув. Я кажу, не бачив. Молчання. Ну, ну, Чого я їм сказав так? Що не палив, бо палив, то бачив що. Угу. Ну так воно і відбулося. Після того його послали на е, Куйбишевську ГЕС, там були табори будувати Куйбишевську ГЕС. Це був 53 рік. Ну, Десь восени його вже закінчилось слідство, відправили. Е, він листувався в основному з Миколою. Миколою яким? Е, Хто? Миколою Білорусом, нашим однокласником. І десь йому написав, що ти ж скажи е, Костюльному Куренівському, тобто Сергієвку, бо на Костюльні я мешкав при кухонній кладовці 3,5 квадратних метра. А там мій батько жив і мав времянку. Е, Хай він не ображається, мовляв, так, відбувся. Хоча сам по собі факт, звичайно, дивовижний. Ну а я поліз в ту петлю, бо у мене така е, юношеська устороженість, раз такий чоловік, якого я поважаю, і тут треба йому допомагати. І то я взяв на себе, признався, в чому не треба було. Але оскільки я цілий день не признавався, то в Краєпісів склав цілком е, відповідна оцінка моєї особистості і ставлення до них. Признався під тиском, після тривалого обдумування, значить, на дружбу со мною розчитувати не приходить. Такий же гадьониш, як і мать. Так, і чи втопив, чи, чи сховав, хто да, його знає. Да, хто його знає. Ну, відповідно, до мене було ставлено. Але справа ось у чому. Там на Куйбишевський гест це пізніше я довідався. Він зустрівся з Юрієм Литвином. Але там з Юрієм Литвином вийшла дуже цікава історія. Його добилися тут помилування, і він на початку 55-го року, в січні, звільняється, і їде до дядька в Ленінград. В Ленінград. Не пробув там і місяця чи півтора, як за ним прийшли, забрали його по новій справі, справі СВУ. Союз визволення України. Ну, хто там із таких грамотних, крім Доценка, був, що знав, що таке СВУ, то подумай сам, там не було нікого. Значить, там була створена, е, нібито підпільна, в'язенська, серед симпатиків, організація Союзу визволення України. У якій сіло 18 чоловік. І ото Юрія відкликала сюди. Доценко по цій справі не сів. У мене є ви- копія вироку, там, по-моєму, 16 хлопців проходить. Ну, вивчають, значить, 16. Значить, Доценко по цій справі не сів. Але наступив 56 рік. Наступає. А, восени 55-го року Уже листя впало, це листопад місяць. Прийшов до мене від доценка, невеличкий такий єврейчик, в кашкетику з твердим козирком, в тілгрійці, ну як в'язанський. Е, приходив, мене не застав, е, і е, мої сусіди євреї кажуть, а тут приходив почтальон то посилку, мабуть, від мами, говорив про посилку думаю, що ж це за посилка така? Коли дзвонить, приходить, ну я встаю, помив свою кімнатку, вив, що це він. Не від якої не від мами, а від доцента. доцента. І що ж це за посилка? Виявляється, це його рукопис на половину учнівського зошита. Тобто шість листків або три подвійних в клітинку. Все списано його листом. Лист носив такий психологічний характер, що от чого ми сидимо, а от ну, не кидаємось його визволяти чи щось таке, хоча там тонкіший, літератор. От е, аналіз е, стану суспільства, що от воно, щось собі, але чисто такий літературний, психологічний, нічого більше. Заглавлений так до питання, що робити. Да. Але там не було ні програми дій, нічого, там просто таке було невдоволення, це всім е, така оцінка революційний лист. Каже, оце на. Був там темний текст. каже, я розшифрую потім, бо то там зашифровано. Темний, який прочитати було, не можу, ну, зрозуміти його зміст. Він пройшовся, каже, давай походимо. Ми вийшли, походили. Мені видало, що за нами хтось ходить на зерцівну, але то така справа, походили на Дніпром і е, мовить з ним так. Я кажу, тут, тут написано, що нагодують, хай він переночує. Ні, у мене каже, що таких є. Я кажу, в залі можу переночувати. Не треба, а от нам треба зустрітися і обговорити цей лист. Можу собі переписати його, він мені сказав. От. І на тому відпослуг моїх е, вчилися. Він ну, відмовився, як рекомендував в листі е, Доценко, і десь пішов. Але зустрітися ми з ним домовилися е, в Голосієво, там напроти е, мого корпусу інституту, там треба було, я йому розказав, де. Але для людини з незнайомою з містом, чорта лисого ти так просто то знайдеш. Там ще пустир був, там ще не забудована була частина. Тим не менше він виявився там на місці точно. Я приїхав. Він... І він, значить, ну то як? Я кажу, та як? Я вчуся, мені цілком ну, так, я задоволений. І в мене виникла підозра в тому, що це кабійський стукач. Я з ним на розмову не пішов. Інтуїція у мене була розвинена, вона, слава Богу, мене не підводила. Так само, як тоді з доцентком, коли він мені приніс, вона мені, мене теж не підводила він таки сказав. І е, від розмови, від якихось планів підпільних, е, в цю, в цей бік хотів схилити розмову, я категорично відмовився. Так треба було не починати, каже він. Ну, я кажу, що я починав? Я нічого не починав. Спокійно собі вчуся, що ти ще хочеш. І то ми з ним розсталися. Це було восени 55-го року тобі щойно заключений Варшавський договір. Через два тижні приходить до мене Микола Дьорус і каже, знаєш, прямо. Да. І каже, ну, я дав списку на співпрацю, і мені таке завдання розпитати тебе, як ти ставишся до Варшавського договору. Я е, значить, кажу, Микола, ти що думаєш з ними гратися? Це гра в одні воді. Ти май мужність відмовитися, а дурити їх ти не обдуриш. Ну що, я, я відмовлюся, мене викинуття четвертий курс, якраз мали звання офіцерське, лейтенанта присвоїти, а то зірвуть мені навчання, ну такі от міркування. Довго ми з ним зустрічалися, я його умовляв, десь весною, а це 56-й рік іде. Вже 20-й з'їзд відбувся? 20-й з'їзд, 56-й рік. Зміни кардинальні. І отут він десь потім ніби там, погодився відмовитися. Ну, одним словом, мене Бог проніс в смерть Сталіна, мене врятувала від арешту в 53-му році. До речі, не мене одного. Там по справі пішло би багато студентів-філологів. А вони обмежилися тим, що вони репресували тільки тих трьох, кого вже посадили в процесі розкрутки справи. Так. А решту, хто вже був до неї намотаний, але ще не був заарештований, вони повиключали з інституту, загальні збори були. Видимо, на тих зборах був як філолог молодий і е, Василь. Котрий Василь? Симоненко. А, Симоненко? Так. Да. Видимо, на тих там далека. Так що поштовх йому був хороший ці загальні збори. Тут, Ну, я готуюся здавати сесію, у мене з легенями погано. І мене в травні тягнуть до Карпи. Приходить і каже, забрали мене сюди на е, Рози Люксембург тоді, тепер Шовковична, там, де тепер дитячий фонд, студичого з заводами, ну, ну, там мене питали. І розмова була така. Е, розкажи про посилку, яку тобі посилав Доценко. Ну, а слово то мені запам'яталося контрастом між писаниною і посилкою. І тут посилка. Не послання, а власне посилка. Тобто термінологія та ну що тут будеш говорити? Та кажу, ну, приходив якийсь, ну а зміст. Кажу, та я не пам'ятаю, це було давно. Що ж, можу запам'ятати. Він мені, а оте там було, а оте там було, і показує, що вони знають автентичний текст. Ну, обшук у мене не виявили е, тексту. У мене тексту не було на той час. Хоча там показував, скажімо, е, Ніні Вірченко я показував. Е, навіть нас тоді повернули в 54 е, році, е, ми завели з ним знайомство. От а потім я його спалив, знищив той текст. Тоді мені, звичайно, в голову я не був, я з ним не приходило, що винести через вахту, що листячих пів зошита неможливо, без дозволу. А з дозволом можливо, звичайно, все. А я ж тоді досвіду, досвіду того не мав, бо не друкую, за які там умови, як там що. От, І такої підозри в мене не було, що це є провокативний ліст, написаний на вимогу е, адміністрації, на вимогу опер. Бо вони мене не забули. Вон вони знову ж таки з чиєї характеристики. До Миколи вони вирішили, що його вербануть. А е, розкручувати, розробляти вони мали мене. Якщо не вийшло в мене з тим посланцем, що теж підтвердило їх підозри, угу. то вони вдалися до послуг Миколи Білоруса в цій справі. І от у мене заривається сесія, у мене відкривається після цих розмов. Е, дуже прикрив, е, я бачу, вони крутять проти е, доцента. Хоч виявляється, в цей час йде слідство в Куйбишеві, де він був в таборі. Як прізвище? Слідство в Куйбишеві, в Куйбишеві там, да. перебило, да. не чути було. І е, вони розкручують його. Угу. На цей час, на літо, перед поверненням моєї мами з Красноярська вже з заслання, е, бо вони не випустили зразу мою маму, а залишили на засланні в Красноярську, хоч вона була актована за станом здоров'я. Вернувся Волощук, вернувся Микола. Адамових, подільники. А цього розкручують. Ну, Мені було дуже прикро, що вони при цьому вдалися до моїх послуг. Тоді в мене ще не закрадалася підозри, що це йому нагорода за ізлішню е, служебною, служебною рвіння. Бо як в 56-му році, коли збирали в Мордовію цвіт опозиційний, арешту не пускали від того світу треба було мати матьорих працівників, які би на них працювали. Тобто таких, які викликають довір'я у людей. А він викликав довір'я у людей. І от за це йому дали сім років до трьох, які він відбув. І залишили, хоча на початку йому дали вісім, а Адаменку і Богощуку дали по десять. А цьому за, за невідомо які заслуги дали вісім а тут йому додали до десятки. І три, плюс новий тер, нова вже, новий кодекс дали сім років ув'язнення і залишили його в Молдові, е, в Мордовії, де він зустрічався, скажімо, із Казанським Святославом, дружиною там і так далі. Ну, Ця історія вже, так би мовити, не моя, але до мене вона яке має відношення. Потім, коли е, повернувся в 63-му році Доценко, то він мене звинуватив в тому, що я на нього повідомив інформацію про оцей його лист. Я кажу, ти мені вибач, у мене вони листа не вилучали. А е, якщо я при е, допиті підтверджував, що вони мені казали, що там було, я кажу, ну, здається, було, я не пам'ятаю. І у неї була дуже хороша пам'ять. То автентичний текст, відкіля вони могли взяти, я не знаю. я йому ще вірю. Це пізніше я зрозумів, що вона їм було не знати, яким він писався е, на їхні замовлення і ними випускався через е, з тим агентом. До речі, той агент мені признався був, що він мав 25, ну от, от сидів там три так буває. Ну, Я коли вже посидів, я зрозумів, що так не буває. Буває трошки інакше. А доценка потім, коли звинуватив мене, як там, мабуть, то є твій стукач. Він каже, він сам дістав термін. Ну так вибач, мати 25, а одержати в результаті три відсидів і сім нових 10, то це вже є помилування. це вже велика нагорода, 15 років скинути така була історія, яка мене вибила з колії з навчанням. Е, я не закінчив е, академію вже після 54 року не була. А що, виключили, чи ви пішли? Як? Чи через е, хворобу? У мене був Мене ще там тримали довго, але я вже не міг поновитись, війти в колію. Це мене психологічно вибили, бо я такий дурний, що в мене на себе багато беру почуття відповідальності якоїсь. От. Це я потім зрозумів, що до чого і куди. Особливо, коли виявилося, що цей Доценко полеглий був. Його ж тут не було вже нікого не двора, він був описаний, поновлений на навчанні після 10-років річної перерви в університеті. От щойно коли його поновили. Тоді схотіли подивитися хлопці, які вже тут були з 56-го року по 63-й рік. Не могли подивитися Волощука і Адаменка теж поновили. Ми всі це троє закінчили. Другий епізод, чи важливий, який має громадський такий інтерес, це 60-ті роки. 60-ті роки, звичайно, я вже був що зрозуміло з попередньої розповіді, політично і громадянські зріли до неприйняття радянської влади категоричного. І тому е, наші вечори шістдесятників, які, звичайно, становили величезний інтерес, е, для мене е, не вони мене готували, ці вечори. Я вже був готовий. І не дивив, що шестдесятники далеко не всі однаковою мірою розуміння їх осіняло, е, і громадянська відвага, і рішучість е, у них з'являлися в різній мірі, як от, скажімо, драч в критичну хвилину відійшов е, після арештів і судів 66-го року. Я себе почувався, так би мовити, політично підготовленішим за багатьох шістдесятників, від яких я, до речі, був і старший за віком і від Червона, і від Дерча, і від багатьох інших. Ну, розумні хлопці, мінські танцювати було приємно. Е, ці вечори, в яких ми брали участь в їх організації, особливі вражені справи. При е, консерваторії е, була конференція на п'ять днів старовинна українська музика. де перед нами відкрились дивовижні багатства національної культури 17, 16, 17, 18 століть, яких ми не знали. Це було відкриття для Києва велике. З ілюстраціями, з концертами ілюстрацій. Одним словом, повністю кажуть, віддався цьому рухові шістдесятників, хоча в цей час вже навчався в медінституті, з 63 року я поступив, а в 67 му році мене виключили з політичних мотивів. Зробили спеціально там на здачу, формальність таку підвели. До мене бігли консультуватись дівчатка, як скласти, я брав відпустку за станом здоров'я після начнів 65 року, думаючи, що це важливіше на даний Так, вони пройшли дуже близько від мене. Тому що я був з Надією Світличною. Дуже близькі, родинні навіть. Ну, після поновлення мене е, продовження навчання, е, до мене почали чіплятися. Е, у мене виникла не по моїй війні різниця, треба було здавати політекономію, вони мені політекономію не приймають. Хоч всі до мене бігають консультуватися, бо я її складав вже. Сільгосп інституті і проблеми тут не було. Проблема була вставлена адміністрації. Таким чином вони мене не допустили до сесії, а на тій підставі, що не склав сесію, мене відрахували. Все було продумано. Е, я зумів проскочити, мене попередив мій товариш, який працював, е, член партії він працював в деканаті, каже, Саша, тебе хочуть убрати. То зимову сесію я таки проскочив, зумів через їхні не хочу. А весняної вже вони мені дали скласти. А ці арешти і ну, слідства 65-6 років якось вас зачіпали чи ні? Воно мене не зачепило. Тобто мене ніхто ніде не кликав. А от Доценко, який тільки в 63 відбувся, він по слідству проходить. По справі е, Івана Світличного і е, Горення, що він від Івана Світличного передав Гореню, ніби він казав, що щось, але в всякому разі свідок у них був. Тобто знову випливло його прізвище. Після того, що він відсидів 10 років, йому зробили таку ласку, дали закінчити, відновили і так далі. Це е, неймовірний випадок, що його після 10 років поновили на третьому курсі. Е, всіх е, даних його мали притягнути до відповідальності. Прізвище його згадувалося в переліку тих, хто, мовляв, не зовсім так себе поводив, ну так, ну, щоб не дуже. Але тим не менше йому це обійшлося чесно. Мене не тягли як свідка. Обшуки 65-му, е, я хочу згадати, був у мене обшук чи 65-му. Ну, але я там проштрафився інакше. Я на на машинописі е, Зюби до ЦК. що інтернаціоналізм чи русифікація. Ми з Надією Світличною десь пізно ввечері зайшли біля оперного театру помешкання е, Зіновії Тарасівни Франко. А воно друкувалося там. Ну, я того не бачив, де друкувалося, але вона вичитує перед сном уже в шляфроці розібрані ліжка. Е, Зіновія. Е, Зіновія. Я е, попросив дати, щоб вона мені то дала. І оскільки вступна частина листа стосувалася цих арештів 65-го року, як протестний матеріал, а це вся інша історична довідка, так, так. яка відома як інтернаціоналізм чи русифікація, це йшло як самостійна окрема так, так. частина, то я почав, це нас безпосередньо стосувалося. Е, почав робити, виняв ручку і почав робити примітки. Мене Тарасіна мені облізували, ну нашу що ручку візьміть хоч олівцем, щоб можна було потім зітерти це, цитую. Ну, я її послухався, взяв олівця, який вона мені дала, і е, решту приміток зробив олівцем на полях достатньо розлогі вставки такі. Ну, е, Їхня подальша доля мені була невідома аж до арешту. Я думав, що цей примірник комусь буде належати як власність. Виявляється, через два дні Івана Дзюби е, було народження дочки. І туди прийшли, туди прийшли їхні знайомі, в тому числі і я з Надійкою. І там був Микола Мушинка, який нас постачав передплатою е, пляшівських українських видань. І виявляється, цей рукопис е, і машинопис з моїми правками, частину яких Дзюба ввів, не знаючи, не питаючи хто. Вони йому сподобались. Він затримав подачу в ЦК і ввів їх в основний текст. Ці корективи. Ну, скажімо, половину з них. Половину, бо я ж завжди мав славу екстреміст, <laughs> виявилося йому занадто гостре. Але і те, що він вставив, було достатньо гостро. Воно пролежало без рук. Тобто воно через тиждень попало в руки КГБ, бо витрусили у мушинці, у мушинки, який вів, віз його в пляші, в чопі витрусили, забрали, він сказав, де він то одержав. І вони, звіривши елементарно там почерка, е, прийшли до висновку, що це зробив Середняк. Тим не менше, ні мені, ні дзюди, ніяких претензій за цю, за цей ліс не було тоді. В 66-му на початку. Прийшла решта, дуже бурхлива була е, реакція громадськості, аж до того, що колядувати ходили під е, е цей ізолятор на е, Володимирську, співали колядок вчителів для наших в'язнів. Бо така була реакція громадськості протесту. І хто хто ж то цікаво е, ходив? Надійка була, я був, той був Ященко. Ну, зібрали таку команду досить велику і ходили ввечері колядували. І яка була реакція охорони властей? Ніхто ні Ніхто нічого. Ніхто нічого ні Ніби вас там і нема. Ніби нас там немає. Цікаво. Частини камер е, верхнього третього поверха виходять сюди, то можна було чути, угу. як вулицю, е, як шум вулиці. Ну, коротше кажучи, е, у нас під судами ж була реакція, не буду того описувати. Наприклад, суд над Геверичем в цьому міському суді, теперішньому, де тут є, був такий. Ми прийшли, нас не пускають. Чого? Ми пішли із нагон по сходах разом із Славком Чорновим, пішли до судді Мацька. Мацько нам представив каже. Стаття 20 процесуального е, процесуального кодексу <coughs> дає право суд закрити. Вас не пускають тому, що суд закритий. А на якій підставі? 20 стаття, яку так я її можу вам процитувати, ми її вивчили, якраз 20 статтю. Е, там в усіх випадках відкритий, за винятком. Що ви мені розкажете? Закрите і все. Ми стоїмо, напроти нас стоять мальчики, які вивчають нашу внешність, тобто, щоб за нами потім ходити. Ми з ними ведемо таку відкладу розмову. Хлопці, ну що ви тут дурницям займаєтеся? Якщо ви хочете зробити кар'єру правоохоронних органах чи як, то треба поступати на юридичний факультет. А туди нужна, відверто вони кажуть, рекомендації і характеристика. Так, так що на Василя Стуса е, це справило жахливе враження. Е, він як натура цілісна, цілісна, дуже болісно це сприймав і був як не як не при собі. Як, ну як це так? ну Закритий суд. Він місці собі знаходив, нам доводилося його заспокоювати. Він вразливий був дуже. Я думаю, ну що це ти? Ну реалії такі, ну треба приймати. Він їх не міг прийняти. У нього така була реакція Василя. Потім на третій день суду, 11 березня, 1986 року е, було зачитування е, вироку, я туди не попав. Аліна Костенко туди пройшла з кагебістами. І Мацько зачитує, заслухавши. У відкритому судовому засіданні справу Геврича, та та І вона винесла таку відкритому зачитаного вироку. Ну, хіба на тій підставі, що е, на вирок в будь-якому випадку пропускаються люди, нас не пустили, але Гліна туди попала, то це ж не відкрите засідання суду, це є вирок, зачитання вироку. І от ми із Чорноголову знову йдемо до Мацька. І я його питаю. Так у відкритому чи в закритому. Ви ж нам казали, що закритий, тому нас не пускають. Він собою вже не володів. Геть, я не буду оправдовуватись перед вами. Одним словом, те, що ми його прижучили по гарячому з фальсифікатом, потім мені вилилося в те, що на вимогу прокурора, а судив мене той же самий Мацько. Е, так е, на вимогу я правда давав йому відвід. Е, це не приведу уваги який вимагав мені сім років, і нічого про заслання не було сказано, то Мацько додав і три роки заслання. Так що він мені згадав обіду, нанесену в 66-му році. Е, звичайно, найбільший інтерес все ж таки становить е, рух шістдесятників. Це був такий період для мене приголомшливий, тому що все життя